Մարտունու շրջանի Խնուշինակ գյուղից էր Հայասեր Հովսեփյանը։ Ծնվել է 1989 թվականի սեպտեմբերի 16-ին, սովորել գյուղի դպրոցում, այնուհետև ավարտել Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը։ Երիտասարդ գրողի առաջին ու թերևս միակ ժողովածուն կոչվում է Լրության փոխարեն։ Գրքում տեղ են գտել գրողի տարբեր տարիների ստեղծագործությունները, բացառությամբ նրանց, որոնք հայասերի հեռախոսում էին, սմարթֆոնի գաղտնաբարն այդպես էլ անհայտ է մնացել։ Գրքի ծնունդին նախապատրաստվել են մոտ 2 տարի, ասում է Վիկտորիա Տեր-Պետրոսյանը խորագիրն ընտրելիս երկար են մտածել, ասում է։ Սկզբնամասը նրա նոր ստեղծագործություններ են։ Գրքի մեջ կա վերջաբանի փոխարեն գլուխը ամբողջությամբ նրա 2012 թվականի Սիրտս երկերի մեջ ժողովածուն է։ Դա ուղակի մցրել եմ գրքի մեջ, որտեղ դա նրա ժառանգության մի մասն է կազմում։ Իսկ արդեն վերջի բաժինը տոհմաբանության բաժինն է, նշեմ, որ ահռելի աշխատանք է կատարել հայասերը։ Անպատկերացնելի աշխատանք է կատարել այս երկու տարիների ընթացքում մենակ վերնագիր էլ չէր ինձ համար པարզ թե ինչ կարող ենք դնել վերնագիր, որտեղ ամենապատասխանատու բանն է ինձ թվում է գրքի խորագիրը լրության փոխարեն ոչ մի ստեղծագործությունից մեջ բերում չի։ Ուղղակի նրա էլեկտրոնային ֆայլերի մեջ, որ բացել ենք, ինքը միտեղ տողատակում ուներ մի քանի համեմատություններ, մագդիրներ գրված, ես գրքի մեջ դա էլ եմ զետեղել, միտեղ փակագծում ու ճակերտներում առանձին գրված էր լրության փոխարեն։ Երկար մտածելուց հետո վերջի վերջո ես եկել եմ այն համոզման, որ հնարավոր է եւ դա է նկատի ունեցել Շնորհանդեսը առանց հայասերի դժվար էր պատկերացնել, ասում է գրքի խմբագիր սրբագրիչ Վիկտորիա Պետրոսյանը։ Հայասերի զոհվելուց հետո, երբ ընկերները հավաքվել էին Եռաբլուրում, հարազատները դիմել են նրանց խնդրանքով հնարավորության դեպքում հրատարակել գրողի գործերը։ Հայասերի թաղման օրը խոստացել են, որ այդ օրը լինելու է հայասերը կունենա իր նոր ժողովածուն ու ամբողջ առանգությունը կամփոփվի այդ։ Մենք հաճախակի էինք ուզում այցելել ծնողներին, որպես հայասերի սրտակից ընկերներ, իհարկե շատ հարազատ ազատ մարդիկ են արդեն նրանք մեզ համար ու այդպես նրանց տան եղած փոքրիկ նոթատետրերում, թեկուս թղթերի մեջ, իր նոթբուքում, իր հին հեռախոսի մեջ, իր նոթատետրում փոքրիկ երևի ինչ տարել է իր հետ դիրքեր, մեկ-մեկ իրիկունները գալիս էր տուն դիրքերից ու թողնում էր տանը կամ մեկը տանում էր մյուսը բերում էր սաղ վերցրելու հավաքագրը Հայասերի ստեղծագործությունները բնութագրում են հենց իրեն, ասում են շնորհանդեսին ներկա նրա հարազատները։ Օրինակելի էր ամեն ինչում՝ հայասերը գրող, ուսուցիչ, զինվորական լինելուց բացի, նաև ազգային վերածնունդ կուսակցության անդամ էր։ Շնորհանդեսին ներկա էր կուսակցության ղեկավար, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանը ասում է դժվար է նրա մասին անցյալով խոսել։ Հայասերին ես ճանաչել եմ գաղափարական դաշտի վրա, գաղափարական հողի վրա երկար տարիներ, երևի 8 տարի առնվազն միջև իր մահը նույն գաղափարական դաշտում աշխատել ենք, միասին պայքարել ենք եւ անկախ նրանից, որտեղ էլ որ նա լիներ, շինարարության մեջ աշխատելից, հացի փռում, պայմանագրային զինծ ծառայող, թե ուսուցիչ, ամենահեռու գյուղերում, Արաքսիա Փիջմիչևի շրջանը, Մարտունու շրջանի տարբեր դպրոցներում աշխատելիս, միշտ ազնիվ է པարս ստեղծագործողի միամտությամբ եւ միշտ նվիրված իր գործին, իր տեղանքին, իր խաղողի այգուն, իր գյուղին, իր աշխատանքին կյանքին եւ հայասերը մարմնավորումն է այն Արցախցու, որ տարիներ շարունակ եղել է եւ ռազմիկ է, եւ ուսուցիչ է, եւ աշխատավոր Հարազատ կրթօջախի խնուշինակի դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Իրա Հարությունյանը հիշում է թե ինչպես են բացահայտել հայասերի ստեղծագործելու շնորը։ Բանաստեղծական առաջին քայլերը նա կատարել է 9-րդ դասարանում։ Մի օր մտա դասարան։ Դասարանի քերատուտի աշակերտներից մեկը գոչեց. «Մեր դասարանում բանաստեղծ կա» հայասերը բանաստեղծություններ է գրում։ Այդ պահին հայասերը ամաչելով եւ շփոթված շիկնած հայացքով պայուսակից հանեց մի թխվի կտոր եւ դանդաղ մոտեցրեց ինձ։ Կարծացի եւ խրախուսեցի, որ շարունակի գրել եւ հաջողությունների կհասնի։ Հայասարի ստեղծագործությունների հերոսը հայրենիքն է, զինվորը, այն լծված էր մարդասիրությամբ։ Նրա առաջին բանաստեղծական Սիրտս երկերից մեջ գրքույկը հրատարակվել է 2012 թվականին։ Անդամակցել է գրական ակումբների, ստեղծագործությունները հրապարակել տեղական գրական թերթերում։ 2016 թվականից Արցախի գրողների միության անդամ է։ Հայասերը առաջնագծի պոետ է, ասում է գրողների միության նախագահի տեղակալ Ամալիա Գրիգորյանը։ Նա ամեն օր տեսել է մահը նա ամեն օր տեսել է պատերազմ եւ այդ պատերազմը մարմնացել է իր գրականության մեջ իր յուրաքանչյուր բանաստեղծություն ուղերձ է ընթերցողին եւ համայն աշխարհին խաղաղության ուղերձներ են դրանք։ Նա շղթում է պատերազմը եւ հաստատում է խաղաղությունը։ Հայասեր Հովսեփյանի հայրենասիրությունը բառ չէ, բառով չի բնորոշվում, այլ անznազողությամբ Արցախի գրողների միությունը Հայասեր Հովսեփյանին հետմահու պարգևատրել է Նարեկացի մեդալով, որը նրա մորը հանձնեց Ամալիա Գրիգորյանը։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։